ibarabara rya mwaro ni nyakararo nyakararo yego rije igitega ikikaye mwaro igitega ntiriraha ntiriraha shika ndazi ko ari igice ca kabiri imeze neza mhm. yewe iwanje batibiti ije nabe nivyanje Mm Sentare riri nayo ikaba yaratanze impapuro kuvubu tuzasubira kubakura ikintu na kimwe none rero tugavuga tuti nkaca umukuru w'umutumba wo ku musozi bisha na shefu de zone wa komini rusaka bakoze iki bakoze iki muri icyo bakoze iki muri cyo gihe kubera baciye baserutsa basukamwo amabisi batuye umuntu rero bati yaga ibi urupapuro ruvuga yuko atakintu na kimwe azosubira kuwareka wapfuye batururundi rugira kabiri nabwo ibihumbi bitatu mhm. ugeze kuri bitanu none mwe mwaka gusagurira kw'abantu iyo babaza bakagura neza bakagura amabeyi mato mato mato nk'aya nk'uko twahora tubigura hmm. aho nta ngorane tuba twagira ariko mugabo muti rero abaje kurangura utagurwa amafaranga ibihumbi bitatu hmm. ubu ukigurwa ibihumbi icumi hmm. kubera abo baza kubirangura none twasaba ubutegetsi ahubwo kubera yewe ni muri zone gisenyi gisenyi eh. havugwa amaki ngaho tutamenye muri zone gisenyi hameze neza amahoro yariho mhm. ingorane gishasha rero mhm. gishasha jewe nuko nibarutse ubushore none gushika n'ubu abana ntacyo bafite bonka nta mata haciye igihe kingana gutega jean pierre bapfutse ku icumi n'icyenda z'ukwa kabiri hmm. bamaze nk'ukwezi n'indwi hasi zitatu zitatu eh. nyine yego eh. none umuntu yaba gushyira muri abandi bantu aho niko mu isanzwe mfite abana batanu bafungura hmm. hagiye kuba n'abandi batatu bafata amata ni ingorane hmm. ikawa kweri abanyagihugu bantumye mhm. bavuze yuko batigera bumviriza igiciro cy'ikawa ku iradiyo mhm. yuko ikawa nyambi izogugwa abiri mhm. nyambi izogugwa amajyana indwi mm. ntayo baramenye mhm. umva ngo barashobora kuyizine ntibamenya ngo nzoye mu aya yango maze gutwara aya urumva ntibamenya igiciro cyayo mm. mugabo hasanzwe hariho amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa yego ariho ntimubegera nabo ngo babwire icyo giciro eee eh, twasaba ko byovugwa igiciro kikamenyekana niba ari ushobora ku itonorero kanaka igiciro kikamenyekana yego eh, umuntu akamenya hashora avuga ati ngewe nzoronkaya nshora ibindi jana nzoronkaya ngira ngo kumbure mu mashyirahamwe yo gukurikirana ibi by'ikawa ngira ngo akamo karashitse icya kabiri mbere si kimwe mu ibarabara byamutanguyeyo mm. hanyuma rero hari ikindi giti njye bamaye raporo ejo mm-hmm. nuko ngo icyo giti ngo imizingo yamaze gusiduka ngo yacitse mm. hanyuma ahantu rero hakaba haba abantu mm. urumva munsi yaho hari abantu bahaba munsi y'icyo giti mm-hmm. ego yarakibajije kubera kuko mbere aho hantu kiri mm. hari imihana myinshi mm. abana baguma bahaca mm-hmm. kandi no mu ibarabara ducamo na twebwe tujya mu isoko mm. urumva nk'ubu ubwisi duce gizohitana abantu burya abantu n'ibidukikije nta ngorane mugabo Yagaragerageza kwera agakora ntangorane. Mhm. Yarakoze iryabarabara nigera kuvuga. Eh. Ego yarakoze atangorane kandi atamutima usimba. Nuti nabandi bokora yakoze gute kumbure nabandi bashobora kugira. Urumva ubu hashitse. Mhm. umengo ni za mashini zakoze byagenze gute uducishije ko nk'umunota amasegonda mirongo itatu hakozwe ikivi rusange mm. rimwe navuga ati bakwiye tugakora iryo barabara kugira ngo ryagiye riracika mhm. kugira ngo tuze turaryikorera mm. igo yarakoze kubera ndashima urumva ubu hagoze ikivi rusange mm. barahatengeneza neza ikariyeri baraharura barasibura mm ubu rero nisegenya iramenya hirya kumurengera ngo n'abandi bafatira k'akarorero tugasaba ko kw'icyo kiraro bodufasha bakongeramo ayandi mabize kugira ngo amazi ntasubire guca mu ibarabara nshya nk'icyo duga gatoya yego cyane none ubona ni bande bo gikora mu gihe abanyagihugu namwe mubona ko mutabyishoboje twe ko ntererano y'iwacu dufite amaboko tugasaba rero ko abo dufasha bozana ibikoresho kugira ngo ugasubira kujya kurira no muri otaraku ukariha mbere ubu muri banki mhm. ugasanga aho hantu hose uratonda uca umwanya kandi no mu gusubirayo uca umwanya dufate nk'akarorero wavuye nko mu rumonge mhm. ujye gutora iyo doki ujye ku bujyanye imodoka muri kontorore tekinike mm. ugaca utaha utayitahanye ugaca ugaruka bukeye n'uruhombo ubwo nibyo biba biva kuko abantu bashobora kuba bayirondera ari benshi ugasanga ni mirongo twara tuyirondera n'ubundi twari benshi ahubwo buba ari ukuntu nabo bashaka kuyorohereza batorohereje twebwe mm. nibarabe nabo bakora akazi mhm. bakora akazi umwanya ukwiye natwe natwe tureke kuruha kuko urumva ntitworuha kangahe nabo ntibaruhe mm, none ga jide gatoyi eh. ndumva kumenga agashavugo karahari kare byahora bigenda gute mwahora muza mukayisaba mugaca mugenda muyitahanye kare byatugora mugabo agenda uyitahanye mm. ufate nk'akarorero wagiye ukariha muri obere mhm. uri maze kuriha muri obere waca ujya muri otarako mhm. muri otaraka yawe isigaye nkumbure ngira ngo ubutumwa bwashyitse aho yari karatubwira ko abantu baje kugirisha amakontorore tekinike muri otarako usanga baca baraza y'amadokimati bahora baragenda bayatanye kumbure ngira muri otarako nakaguhe ngira ngo wejide niba ariko bimeze ngira ngo bazora bukunda bitunganya mwiriwe ni ukuvuga twebwe ingorane dufite nk'abantu bato bato mm. ni ukuvuga twebwe ingingo ya leta twarayishimye kubona yashyize ikibazo cy'ikawa mu minwe yayo mhm. ariko ikibazo dufite twebwe ni uko nk'ubu hariho abantu bari basanzwe baza kugurira amakawa mu misozi mhm. twebwe iyo baza kutugisha inama twari kubitahura ariko bivanye n'uko tutagishijwe inama rero ndasaba hmm. ko boreka abo bantu bakagura uno mwaka kugira ngo turonke icyo twikora ko mu kwamuziza sawa hmm. hanyuma iyo ngingo ibe ntabanduka mu wundi mwaka mbere binabaye ngombwa kubera bakahora bakurikirana abo maguru yose bakuru bivugwa na cyane cyane abajejwe intwaro n'umutekano bagakurikirana ibiciro niba igiciro cy'isawa kigeze ku majana indwi hmm. bakaraba bakagura amajana atandatu kugira ngo bunguke mirongo itanu ahandi mirongo itanu aba imodoka kugira natwe tworoherwe kuko ubu nta kintu na kimwe cyeze mu ndimiro kandi nta mukozi ashobora kuza kugukorera atari kugenda atahanye amafaranga yego akandi nako ushobora kongeraho ga na kure kugira ngo abanyeshuri bacu ntibashishikare bagira ingorane kuko bashobora no kubandurira n'izindi ndwara ku mbere zivanye no ku mbeho kumbure namwe ngira ngo ngira ngo barubatse ibirasi ngira namwe kugira ngo muce mubandaniriza reka natwe twaragize icyo dukora kuko nta nk'ibijyanye no guhereza abayeri n'ibindi pe narinzi so kandi nagira nongere ko muntu songora songora nko mu misegonda nka 10 kuko hari wundi ari ku murongo Ego murakoze ni kuvuga twese hari twemerewe ivuriro kuri uno mutumba nyene mm mbere biranashika baranagusaba kugira ngo dutangure gushyiraho amabuye kangahe kanga ah, kamabuye canke amafaranga amabuye kuko byasaba ko duterateranya amafaranga kugira ngo ayo mabuye aboneke mm, mwarayishikaniyeho umukuru w'umukunda w'iwacu turamushimira cyane kuko yari yamaze no gutanga avance y'amayene ashika 10 y'amabuye ku mahera nyende abanyagihugu twagerageje kuyisuganya kugira ngo twegeranye. Mm. urumva rero nk'iryo vuriro ritosubira kuri uno mutumba urumva ko abanyagihugu bahava bigateranya n'umukuru w'umutumba ugasanga kumbure bizanye icuka kiri kandi bisabwiriza ugendo urakoze cyane wose ikari ngaho ibuhiga mugira ijoro ryiza nk'uko bisanzwe rero muri ko muravugana n'umunywanyi wanyu nawe se ubundi ni n'ibigira hosikari batazira kudiwo ngaha muri komine mutumba intara ya karusi zone nayo mpengamiyemo n'ibibara uno munsi twahezagiwe n'abantu b'i karusi bose ba hosikari babiri bakurikiye nyene twe turababajwe nyene n'ibiharuro nyene by'ubuzima bwaho urumva reka nyene dutace niko tumerewe hariho abavuze ikawe itari kiragu itariko ntibigugwe na bamwe bahora bagura twebwe inikaruzi iwacu bavyita ntusonzane eh, urumva naho muhava muca mugira um, ngira bagomba kugwanya bijya bita umugwaza oya nta migwazi hari ntibaduha udukashi twacu hmm. amatara turabaze baraduha nyene ayakwiye hmm. hama twebwe bazobirindirire mugabishoreye kuko inzara twege ni karusi iratubangamira nawe njyango urahazi duga kwijambo ku kindi higira kabiri Oscar reka duge ku kindi mm. twebwe ngaha ahanyene kwizone yiwacu tubana nga igisimba waga igisimba waga mhm Eh turafite hivuriro rimaze imyaka nk'ibikona uca wumva uwo mugani yuteruja ni kuvuga imyaka myinshi imyaka myinshi uvuze imyaka myinshi bingana nk'ingahe reka turafatira nko mu myaka 10 mm. ni ukuri vuriro ryarabaye nabi ahubwo batumwe baraba ukuntu bobigenza mm, uvuze ngo ryarabaye nabi rega ngaho ubwobetsemo ka kandi kiwawe ryashajiye mu bukumi no mu busore ryarabuze gikora gikoresha mm, ribuze iki ribuze iki tomora neza osikari kugira ngo abariko baratwumviriza nawe wumva iryari ry'akatelefone kumureka aciye eh, kariko karatubwira ivuriro ryo ku musozi wa gisimba waga alo oh. mwiriwe cyane uhagarara neza utumbereze neza tuvugana nandi ah, ya ya we ya ya ya kumburengera wo uca wakura ku yindi nimero mugenzi numvume nga gatelefone kawe karacigagurika cyane mu gusubira kubimanika agace akavuga ati ku rugo rugo ku rupanga ibihumbi bibiri bibiri bibiri bibiri hmm. tube tugaca twibaza ati none azakwamaza nutwo tuzaba turonse abyonga twongera tumuha amahera haciye ibihe bingana gute cyangwa nk'abantu bamaze gutanga nk'aho iwanyu yamaze gutanga ibyo bibiri bibiri bakaca baronka amatara abantu twe tumaze gutanga ibihumbi bibiri turo zibiri kabisa eh, mukaca ni ukuvuga ati yurira hejuru ku mapoto akabica kugira ngo arihishe ibyo bihumbi bibiri na ngagara kumbura amatara acika umwanya muremura urumba iwanyu ni ku rugo ku rugo uko bimeze n'uwo mugabo kabisa niyo tuwuronse hari igihe ashobora kuza akabyonga bikaca bicika icyokorwa n'igikiga munwanyi je nibaza yuko umuyobozi wa regidezo n'ukuri yogira icyo adukoreye bakaduhindura uno muntu atamuhinduye nawe bakamuha impanuro kabisa bakamuhana bikwiriye kabisa yego kumburengera eh. none murisha ayo mafaranga hari akaresi abasigira ati ni abakoreye ibi kiki mm. ntaguha ni ukuvuga rero ko yishyirira umufuko wiwe nabo bigendana agendana n'abantu gabo bane yego urakoze cyane bivugira hariho akandi wongera ko umuntu umwe bahaye isuko gusa abandi mbona atazo badandaza naho nyine biboneka ku bice bice rimwe rimwe uvuga ngo ni umuntu umwe muri ngaho iwanyu yateza kuronka abantu bangahe reba tuba nk'abantu bari guhura nk'isoko nk'abantu nk'abantu nka batatu cyangwa bane ujya tureka tureka wowe wiyumvira ko bari kuyironka abayironka abari abari ku rutonde bayironka ni bangahe abayironka ni bose mugabo idandaza umuntu umwe gusa e, mubakije mu bajejwe intwaro bababwira gute ndabizi bavuga yuko ari uwo muntu nyine yatsindiye isoko ngo ashobora kuyidandaza mugabo arubahiriza ibiciro Eh, igiciro cyubahiriza none ga yohani kumbura icyokogwa n'ikihe ko mweho n'igiciro cyubahiriza icyokorwa cya mbere ni kubera umuntu bwiza bohereza nk'abantu nka batatu bakadandaza ari batatu uti bogwiza igitigiri cy'abayidandaza oke cyane cyane yego eh, bakaguza igitigiri cy'abayidandaza kandi nyine bakadandaza ku giciro kimwe niho n'abandi boronka noneho nta bikikamukiza bakarenza igiciro oya eh, nta n'umwe kubera idandaza umuntu umwe wenyine yego hariho akandi gatoya wo kongerako eh haje sanzwe nyine usudira cyane nirirwa nko kunyene yego ngira ngo muri regidezo baca kumbure bari kubitagashi kumbure bashobore kubitunganya bukebu abo muri regidezo mbona cyane ibyo bakurikirana cyane mm ni gusa bari bakwiye kuza barabikurikirana natwe tukayumva yego urakoze cyane ejo Eke murakoze. Yego, igihe isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'ibiri. Allo? kubibavuganye nawe ku iradiyo badusabire imodoka igire dokima zitatu mhm. asirasi irashobora kuguma yigenga mugabo izindi dokima zose za leta tuzirihe kuri dokima imwe bazishyira muri obere mhm. ubwo bazige ku buryo tuzirira kuri dokima imwe none ga ejide uvuze ngo zije kuri dokima zitatu mwebwe mwahora muri ha dokima zingana dokima imodoka ya transport irashobora gushikana na yari ishikana dokima zishika zitandatu indwi mu hmm. kubera vinyete visikare bayishyize kuri esasi hmm. urumva zaragabanutse mu gace yiyongera ku yindi dokima ya meri ya parikingi mhm. iyo parikingi rero yo iraturuhisha cyane kuko irihwa uko iminsi mirongo itatu iheze mhm. ego rumva icyo ni ikibazo gikomeye nacyo saa mbiri gushyika saa sita mhm. utondeye kuriha dokima imwe ya vemiri ya kontorore tekinike mm. ugaca ujya muri otarako ubu baciye babiri babihinduye muri otarako tuzoja muri banki mhm. ukajya muri banki ukayiriha ukaguma utonda mm. mugasubira kujyanayo imodoka mm. urumva n'ibintu ubona yuko tutagira abantu baduserukira batuvugira mu kazi ka taransiporo ibyo bintu biba byarahindutse kuko byose nibaza ko leta ariyo yoba ibikora mhm. ntigira abayishyikiriza ingorane dufise zitomoye hmm. urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye nicyo gituma agenda bivuga mhm. iradiyo isanganiro yotuba hasi hmm. ikabituvugira vema amakuru tukayariha muga tukayariha mu buryo butworohera hmm. namwe kumbure eh, mu koroherwa mu bikorwa byanyu eh, tukoroherwa mu bikorwa byacu kuko kandi n'icyo ndakubwiye ibintu biri muri obeyeni mhm. na cya kibazo cy'abaroraje baraba idokima z'imodoka copunguka mm. kuko obeyere biri mu mashine bobona imodoka itarishe n'itarishe bakajya gufata iyitarishe mm. ku mwanya wose biboneka yuko umupolisi ari kujya gukora akandi kazi usanga yagiye guhagarika imodoka yego urakoze cyane ejide ngira ngo abo muri otarako baracumba kumbure barashobora kugira icyo icyo canke n'abandi bari muri aya mashyirahamwe y'iwanyu kumbure bagashobora kubitahura nk'uko uriko urabivuga obama nakonaga obama nakonaga obama nakonaga Ah, n'agasakoshi bagendanamwo nyene agatoro nyene ka reserve hmm. na ngaho vyase ko shika ngaho mwakira hanye mhm. ah, cyabaye cabaye ndanse copfuma kiza kizimvye none bababwira ngo kiriye kumenga bavuga ko mu bubiko usanga kihari igitoro mu bubiko nyamba kihari twembwa naco tubona ngaho ku yego kigapfuma kitzinze mugabo tukagigura dawe kitzinze mugabo kikabona oya nawe ntiwoce bavuga ngo ntiwoce usaba ko cozimba ahubwo coja coja ku gisanzwe kizwi n'amategeko none namba babona cabuze bakatubwira ati gitoro ntikizosa kuboneka tukaraba kuntu tuzatwa dusukamwo amazi uvuze rero uti indwi yose iraheze kumbure atagitoro kiboneka muri ayo mazi biraheze n'imizigo bijye ko hejuru atagitoro kiboneje kuri station karuzi ngira kumbure mu bushikiranganje kumbure bw'ubutare n'agataka n'igitoro kirimo ngira ngo baravyumvise ni igitega niyo namwe na station ifise igitoro urakoze cyane Jackson Ego sawa sawa ujegeze. Ego nino ngaho twumbure turangirije ikiganiro cuno Musa ahiwanyu havugwa maki tubasaba nimbabazi kubona twatanguye dutevye kubera eh, kumbure ivyo ibimenyeshwa byari byabaye byinshi tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranya batwakuye mwakoze na Eric Uwimana yari mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro mwagishikirijwe na Placide niyo mungere mugira ijoro mwese na butaha.